Պարուշ Սևակի ազգային սնապարծություն եւ ազգային արժանապատվություն հոդվածն ուղված հայ գրողին եւ հայ ընթերցողին բաց ծրարով զետեղվել է գրական թերթում 1966 թվականի նոյեմբերին, որն ըստեյության հեղինակի Հայաստանի գրողների միության համագումարում հնչեցրած ելույթն է։ Բարեկամներ օրվա եթերաժամին հատվածներ կբացենք ծրարից, որը համոզված ենք դեռ երկար բացվելու առիթներ կունենա։ 1966 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի գրողների միության 5-րդ համագումարում Պարույր Սևակն իր ելույթով առաջադրեց արժեհամակարգային հարցադրումների մի ամբողջ խթա, որն առավել քան արդիական է նաև այսօր գրեթե 60 տարի անց ուղիղ ճշմարիտ եւ կոթողային հարցադրումները ցնցեցին ոչ միայն գրական հանրույթին, այլև ազգայինով ապրող ու մտածող հանրությանը։ Ցավալի է, որ առ այսօր էլ չկան դրանց գերակշիռ մասի պատասխաններն ու լուծումները եւ հնարավոր է դեռ երկար չեն լինելու։ Նույն 1966 թվականին Պարուշ Սևակի ելույթը տպագրվել է գրական թերթում՝ բուրըն քննարկումների, բանավեճերի եւ կարծիքների տեղիք տալով։ Բանաստեղծի թվում է գրականության հետ այնքան էլ կապ չունեցող ելույթը միաժամանակ ենթադրում էր եւ գրականության պատմությանը, եւ գրականագիտությանը, եւ գրականնադատությանը, եւ գրականության զարգացման նուղակիորեն առնչվող խոսք, եւ որ ամենաաղաղակողն էր Հայաստանի Հանրապետությանն ու հայ ժողովրդի ապագային միտված խոր կնճռոտ մտահոգություն։ Նորարար մեծ բանաստեղծը հարցով է սկսել ելույթը. ազգային սնապարծություն թե խոսելու եմ մեկ արմատական հարցի մասին, որ ունի երկու բուն՝ ազգային սնապարծություն եւ ազգային արժանապատվություն, որոնք առերևույթ կարծես կապ չունեն գրականության հետ, բայց ըստ էության գրականության ծնողներն են։ Սնապարծությունը հարցնում է նա անմիջապես պատասխանելով. թույլ տվեք հիշեցնեմ մի շատ իմաստուն խոսք ազգը չի կարող կործանվել այլ կերպ, բացի ինքնասպանությունից։ Այս խոսքի իրավացիությունը աշխարհիս բոլոր ազգերից ավելի հաստատում է մեր ազգը իրահռելի պատմությամբ։ Նույնիսկ 1915-ի ազգասպանության աննախադեպ փաստը եկավ նույնը հաստատելու։ 1915-21 թվականներին կարծես երկինքու գետին խոսքը մեկ էին արել կործանելու մեր անմեղ մեղավոր ազգը բայց չկարողացան, որովհետև չուզեցինք։ Իսկ ինքնասպանությունը բանախոսը դարձյալ շարունակում է հարցով ինքն էլ պատասխանում։ Ազգային ինքնասպանության զանազան ձևեր կան, եւ դրանց մեջ ամենադյուրինը ըստիս իմ ասած սնապարծությունն է, որ նման է տակ ջրով լեցուն լողարանի մեջ սեփական երակը կտրելուն։ Այն սնաբարձությունը, որի հակառակ երեսը թույլ տվեք երկու օտար բառ օգտագործել, արխայնություն դինջությունն է։ Մենք քամիներ շատ ենք տեսել, եւ եթե ցայսօր գոյատևում ենք, ապա շնորհիվ լոկային բանի, որ քամիները թրծրել են մեր գլխարկը, բայց ոչ գլուխը։ Սնամե չուհավակնոտ, պորոտ ու պրատ գլուգովանությունը, քաջնազարային դինջության եւ արխայնության հետ հանդիպելիս առաջացնում են մի քամի, ոչ այս անգամ հողմ, որ այլևս գլխարկ չի թրցնում այլ գլուխ։ Մենք շատ ենք խոսում եւ պիտի խոսենք կարմիր, իսկ այժմ առավել եւս սպիտակ ջարդից, որին ենթակա է մեր ժողովուրդը։ Այս սպիտակ ջարդի լավագույն օկնականը հենց սնապարծությունն է։ Այն 5-րդ շարասյունը հենց գործում է մեր իսկ ներսում, իբրև արխայնություն դինջություն։ Նոր սևակը հիշեցնում եւ հղում է Չամչյանին։ Մեր նոր պատմագրության առաջին մեծը Միքայել Չամչյանը իր երահատոր հայոց պատմության բաղակին գործ է արել մեր ժողովրդի արտնացման եւ զարթոնքի հերավոր տարիներին։ Մեծ մեղք կլինի սամորանալը, բայց Չամչյանի պատմական սկզբունքը հետեւյալն էր. քանի որ Նոյան տապանն իջել է Արարատի գագաթին, ուրեմն Հայաստանն է արդի մարդկության օրանը քանի որ ըստ նույն Սուրբ գրոց վկայության Ադամ Եվայի երբեմնի դրախտը գտնվում էր Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի միջև, ուրեմն Հայաստանն է երկիր դրախտավայրը, քանի որ այս քանի որների համար կարելի է եւ պետք է ներել Հայր Չամչանին, ասում է Սևակը, բայց պետք է թշնամաբար նայել բոլոր նրանց, ովքեր այսօր էլ դատում են մոտավորապես նույն ձևով մենք որ կայինք, այսինչ ժողովուրդը դերմիս նաղել չգիտեր։ Մենք որ Պլատոն էինք թարգմանում, նրանք ապրում էին ծառերի վրա, իսկ ապա մեր այսինչ այն ինչը, մերեսը մերենը։ Նորարար բանաստեղծի համար զարմանք չէր, որ այդպես է, եւ առանց որևէ բան կամ որևէ մեկին խնայելու արձանագրում է իսկությունը։ Ահրելին այն է, որ այսպես դատողների մեծամասնությունը բնավել չգիտի ոչ մեր այսինչը, ոչ այն ինչը, ոչ էսը, ոչ ենը, նա պարզապես կրկնում է անուններ, իսկ ամոթալին էլ այն է, որ նա ոչ միայն չգիտի, այլ նաև եթե նրան ասես, թե մեր մոտավոր ու հերավոր հարևաններն են ունեցել այդ ամենը կամ այդ ամենից շատ ավելին, չի հավատա կամ քեզ կհամարի ինչպես հիմա ասում են շուրտված հայ։ Հայրենասիրության այս տեսակը մեկնաբանում է ելույթի հեղինակը՝ մի փափուկ բարձ է, որ լցված է ոչ թե աղվամազով, այլ քնաբեր հաշիշով, եւ դա այն ժամանակ, երբ մեր շուրջը գնում է մրցություն եւ ոչ պայքար, եւ դա այն ժամանակ, երբ ոչ նոյան տապան, ոչ էլ նարեկացի ունեցող երեկվա իսկապես անգիր ու անգիր քազգերը մեր աչքերի առջև ստեղծում են այնպիսի գրական երկեր, որ ունենում են համամիութենական ու համաշխարային հնչեղություն եւ ստիպում մեզ թարգմանել դրանք։ Պլատոնին եւ Արիստոտելին 6-րդ դարում թարգմանած ազգի փուչ հայրենասերը չպիտի մտածի նաեւ այս նորորյա թարգմանությունների մասին։ Ահա այս հարցն է, որ բանաստեղծի կարծիքով պիտի մտահոգի ու մտատանջի հայ գրականության մշակներին եւ այս բարձունքից նրանք այդ մշակները պիտի նայեն մեր գրական բոլոր լուրջ եւ անլուրջ վեճերին։ Բանաստեղծի խոսքի կիզակետում է նաև ավակ եւ երիտասարդ սերունդների պահվածքն ու մտածելակերպը, առավել երիտասարդ սերնդի մասնագիտության բերումով նրանց շատ ավելի լրջորեն, շատ ավելի գրականությանը կապակցված լինելն ու գրականության պատմությունն իմանալը։ Եվ հետևում է հաջորդ հարցն ուղված գրականագետներին Թե մեր հարգարժան գրականագետները կարծում են, որ գրականության զարգացումը, գրական հոսանքների եւ դպրոցների գոյացման բնականոն երևույթը կանգ է առնում հենց մեզ վրա։ Նրանք ոչ միայն տարօրինակ բան չեն տեսնում, այլև հատորներ են լցնում ապացուցելու, որ գրականության զարգացումը պիտի Ալամդարյանից հետո ծներ Պատկանյանին, սրանից հետո Թումանյանին, սրանից հետո Տերյանին, սրանից հետո Չարենցին։ Իսկ հիմա աշխարը վերջացավ, կյանքը կանգ առավ։ Այս անտեր բանաստեղծություն կոչվածն այլևս պիտի չունենա նոր մակարդակ, մտածողության նոր ձև, նոր ворակ։ Իհարկե, համագումարի բանախոսն առաջարկում են նաև լուծումներ արդյունավետ սպասումներով, եւ եթե մենք կարողանանք վարվել այսպես, ապա ոչ այսօր, գեթ վաղը կհասկանանք, որ թե բանաստեղծության, թե արձակի մեջ եկել գործում է մի սերունդ, որի արածն ու վաղվա անելիքը ստիպված պիտի կոչես նոր հոսանք կամ նոր դպրոց։ Ելույթում Սևակն ինքն է առաջադրում հարցերն ու տալիս պատասխանները, այնպես որ այդ ելույթն ինչ որտեղ կարելի է կոչել նաև ինքնահարցազրույց կամ մենա երկխոսություն համապատասխան եզրահանգումներով։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս ասելու, որ ժողովուրդների, մանավանդ փոքր ժողովուրդների հարատևման երկու եղանակ կա միայն, կամ ընդանալ համամարտկային քաղաքակրթության հետ զուգակայլ կամ ապրել նախնական վաճկատնային կյանքով։ Այս վերջին ճամփան մեր արչև փակ է եւ փակ է արդեն ավելի քան 1500 տարի։ Ուրեմն Սուրբ Մեսրոպի կամքով թե մեղքով մեզ մնում է միայն մեկ ճանապարհ՝ աշխարհի առաջադեմ երկրներից շատ յետ չմնալու, նրանց հետ համակայլելու ուղին։ Հակառակ դեպքում մեզ չի փրկելու ոչ մի հովանոց կամ անձրևանոց, պիտի այրվենք կամ նեղվենք։ Ես այսքան շեշտված ու շատ խոսեցի այս առիթով, որովհետև յուղում են այն անիվը, որ շատ է ճռում, եւ դա մի ճռոց է, որ միայն գլխացավանք չի պատճառում, դա մի ճռոց է, որ վտանգում է մեր երկանիվ կարգի ոչ միայն սլացումը, այլև գոյությունը։ Եթե մենք այս ճռոցին ուշք չդարձնելով ընթանանք, ապա մեր գործերն էլ կընթանան ավազի ժամացույցի պես։ Դանդաղ կհոսենք, կհոսենք եւ խրտ կվերջանանք եւ ուշ կլինի, եւ թերևս չգտնվի մի օտար բարի ձերք, որ մեզ վերցնի ու շուրտա ավազի ժամացույցի պես։ Գուցե տագնապ կա իմ այս խոսքերի մեջ, գուցե, բայց դա ընդամենը տագնապ է եւ ոչ թե խոճապ, եւ դա այն տագնապն է, որ ունենում է գնացքից կամ օթանավից ուշացողը։ Տագնապն է այն շախմատիստի, որ ցայտնոտի մեջ է։ Մենք իրավունք չունենք ուշանալ պատմության գնացքից կամ օթանավից, Մենք պարտավոր ենք շահել շախմատային մերային խաղը, որ սկսել ենք ոչ թե մենք, այլ Մեսրոպ Մաշտոցը։ Եվ ահա այստեղ է, որ բանաստեղծը պիտի դառնար ազգային արժանապատվության հարցին, եւ այստեղ է, որ բաց ճակատով եւ լեցուն հպարտությամբ պիտի վկայեր, որ ինքը հայ է, զավակը մի ժողովրդի, որ իրոք շատ բան է տվել աշխարհի քաղաքակրթությանը եւ այդ տվածի մեջ էլ կարող է հպարտանալ հենց դրանով։ Ոչ մի ազգ ուցեղ չի կարող իր հայրենակիցներին հանդիմանել որևէ մեկի տունը քանդելու, որևէ մեկի գերեզմանոց զբոսայգի դարձ դարձնելու, որևէ մեկին դավանափոխելու, որևէ մեկին բռնի զուլելու հանցանքի մեջ։ Չնայած նրա դիտարկմամբ դժվար է հաշվել կորստի ու շահածի տարբերությունը, Շահել ենք բարի անուն, այլասեր կոչվելու հպարտություն, բացճակատ ապրելու եզակի հնարավորություն, բայց կորցրել ենք թույլ տվեք չթվարկել, թե ինչեր ենք կորցրել։ Թույլ տվեք ընդամենը վերահաստատել, որ դարձել ենք շատ, շատ, շատ վիրավոր, վիրավոր հոգով ու հողով։ Եվ եթե Մայակովսկին ասում էր հրդեհվող սրտի վրա կելնեն քնքշանքով եւ ոչ թե հրշեջային կոպիտ սապոգներով, այստեղ մի փոքր ընդհատեմ բանախոսի ելույթը փակագծերի մեջ ասելու, որ ըստ էության ելույթից շուրջ 60 տարի անցել շատ բան չի փոխվել մեր ժողովրդի ոչ գրականության մեջ մասնավորապես եւ ոչ էլ պատմության մեջ ընդհանրապես։ Ապա դա ասված է ամենից առաջ հենց մեր ժողովրդի մասին։ Եվ եթե ամեն մարդ ունի իր արժանապատվությունը, ապա ամեն ազգ ունի կրկնակի, իսկ վիրավոր ազգը, ինչպիսին մենք ենք, քարակի, ըստ որում ես կոչ եմ անում ոչ թե հոգեբանական ըմբռնումի, այլ արդարության մի պահանջի, որ պետք է պարտադիր լինի, եթե ոչ ամեն մի քաղաքագետի, ապա ամեն մի արվեստագետի համար։ Այստեղ խոսքը կենտրոնացնելով անդրկովկասյան ժողովուրդների բանաստեղծների վրա, հիշեցնելով հային, վրացուն եւ ադրբեջանցուն, հայ բանաստեղծն ուզում է, որ մեր մեծերի ստվերները հետապնդեն մեզ, նույնիսկ սատանայի կամ շեյթանի նման, միայն թե հիշեցնեն, որ մենք պիտի արժանի դառնանք իրենց հիշատակին ոչ թե ճառով, այլ ապրելակերպով ու գործով։ Բայց ես գիտակցելով, խորապես գիտակցելով, որ ուրիշներից արժանապատվության հարգանք կարող է պահանջել լոքնա, ով արժանապատվության զգացում ունի ինքը, բանաստեղծն առաջարկում է 1 րոպե մտածել այս մասին։ Դեռ չի լրել մեծ Ռուսթավելու փառավոր Հոբելյանի առավել քան փառավոր նշման արձագանքը, այն Հոբելյանի, որ հայրս նշեցինք որքան շուկով, այնքան ավելի ուրախությամբ իսկ գոնե այդ առիթով մենք գործնականապես մտածեցինք, որ մեծ շոթայից ամբողջ 200 տարի առաջ արարչագործել են արեկացին, որին ես ազգային սնապարծության ողերիմ թշնամիս համարում եմ մարդկության մեծագույն հանճարներից մեկը, եւ ոչ միայն ես, այլև ֆրանսիացիք, որ նույն կարծիքն են հայտնել Նոբելյան մրցանակի արժանացած իրենց գրողների շուրթերով։ Իսկ ինչպես մտածեցինք Նարեկացու Հոբելյանի մասին, երբ միջև այսօր էլ կան հայեր, ճակերտավոր մարքսիստներ, փիլիսոփաններ ու գրականագետներ, որոնք Նարեկացու հանճարեղ պոեմը պարզապես աղոթագիրք են համարում։ Իսկ ինչպես մենք մտածենք Նարեկացու Հոբելյանի մասին, եթե հերրու հերավոր ֆրանսիացիների վերջին տարիների գրական կյանքը լեցուն է Նարեկացիով, իսկ մոտիկ մերցավոր ռուսները Նարեկացու անունն չգիտեն ոչ իրենց, այլ մեր մեղքով։ Վաղը մյուսօր լրանում է Մոսես Խորենացու ծննդյան 1500-ամյակը, այն Խորենացու, որի պատմությունը հակառակ Նարեկացու Մատյանի վաղուց թարգմանվել է աշխարհիս բոլոր քաղաքակիրթ լեզուններով, որովհետև հիրավի ունի միջազգային արժեք։ Կնշենք այս հոբելյանը, չեմ կարծում, 50-60 տարի առաջ հայ մեծ բանաստեղծ Պարուշ Սևակն անհանգստանում էր իր ազգի մեծերի հոբելյանները նշելու կազմակերպման խնդիրների հանդեպ բութան ուշադրությունից եւ որտեղից իմանար բանաստեղծը, որ ժամանակին զուգահեռ ապազգային խնդիրների շրջանակում պիտի քննարկվեին հայ գրականության դասագրքերից միջնադարյան գրականությունը հանելու հարցեր՝ Մեսրոպ Մաշտոցից մինչև Սայաթ Նովա, Եվ այդ քննարկումներից ժամանակագրական առումով ընդամենը մի փոքր ավելի վաղ 2015 թվականի ապրիլի 12-ին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված պատարակի ընթացքում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց Տիեզերական եկեղեցու վարդապետ։ Ընդհանրական սրբերի սրբադասման դատավարության ժողովին բոլոր աստվածաբաններն էին տվել իրենց դրական կարծիքը եւ ստորագրել այն հրճակագրի տակ, որ Գրիգոր Նարեկացին ստանա այդ պատվաբեր տիտղոսը եւ բարեբախտաբար հայ գիտական մտքի ողջախոհության արդյունքում հայ գրականության դասագրքերից չհանվեց միջնադարյան գրականությունը Մեսրոպ Մաշտոցից ներառյալ Սայաթ Նովա Դարձյալ ազգային արժանապատվության հողից չկտրվելով Հայաստանի գրողների միության 5-րդ համագումարի պատվիրակն ընդարձակեց խոսքի շրջանակները, անդրադառնալով գրականության համար շատ կարևոր մի խնդրի՝ թարգմանություններին ու դրանց որակին ժամանակն է, որ հայ գրականության թարգմանությունը դաթարի գրողների անձնական շահագրգռության կամ նախաձեռնության գործը լինելուց եւ դառնա գրողների միության նոր ղեկավարության գործը, եթե կուզեք, ամենակարևոր գործը տեղն է այս ամբիոնից ամենայն լրջությամբ հարուցել մի հարց, որ ինչքան կապ ունի ազգային արժանապատվության հետ, ելավելի ունի պարզապես անհետաձգելիության արժեք։ Մեր հարևան հանրապետություններն իրենց ռուսերեն գրքերի մեծագույն մասը տպագրում են հենց տեղում, Բաքվում ու Թբիլիսիում, արժե հիշեցնել, որ Մեժելայտիսի մարտը, որ արժանացավ բարձրագույն մրցանակի, հրատարակվեց ոչ թե Մոսկվայում, այլ Լիտվայում, նույնը կարող ենք անել մենք, եւ այո, եւ ոչ։ Այո, եթե շատ ցանկանանք, ոչ, որովհետև մեր Պետրատի հնարավորությունները շատ սուղ են։ Գրական մամուլի տեղն ու դերը եւս չափազանց կարեւորեց բանաստեղծը առաջ բերելով մտեցումներին քաղաքականությանը, գրական նախաճաշին ու ճաշին, այլ կերպ գրական սննդին, խմբագրի հմտություններին ու առաքինություններին առնչվող հարցեր միաժամանակ հիշեցնելով ավելորտ զգուշավորությունը, ցեղական մտավախությունը, անհիմն կասկածամտությունը կարող են հասցնել երիկամունքի հոգևոր բորբոքման, մի հիվանդության, որ դեպի մահ է տանում։ Եթե մենք բոլորս էլ կարողանանք գիտակցել սա, ապա մեր գրականությունը կսկսի աճել հեքիաթի մանկան պես ոչ տարով, այլ օրով։ Գրական միջավայրում ինչ խոսք օրինաչափ եւ դրամաբանական է երիտասարդների ներկայությունը, որոնց մասին Սևակն ասում է. «Ուզենք թե չուզենք, վաղը նրանցն է, իսկ ինչ է պատահել։ Նրանց է պատկանում ապագան, ուզենաս թե չուզենաս»։ Եվ ելույթը, որում իր հնչեցրած հարցերին տվեց իր իսկ պատասխանները, Բանաստեղծն ավարտեց երիտասարդներին խորհրդով. Այսուհանդերձ, եթե պիտի խորուրդ տալ երիտասարդներին, ապա իմ խորուրդն է Չարենցից սկսած դեպի առաջ։ Գալով ստացած եւ ստանալիք տհաճություններին, ապա ինձ եւ մեր երիտասարդներին պիտի մխիթարեմ հին եւ հավիտենական ճշմարտությամբ, ով կարող է, անում է, ով չի կարող, ուսուցանում է։ Ամեն ինչ շատ པարզ է ասված եւ սպառիչ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք